akaba agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira ikiganiro ku bamenyesha makuru cyari cyateguwe n'amashyirahamwe Parseme na Oricome kuri no wa mbere kiba ngo gihere igipolisi cahashitse kihagarika ibikorwa haciye iminota mike ikiganiro gitanguye komine mukaza nayo ngo ikeneye amafaranga agera ku miliyaridi mirongo ine kugira ngo ishire mu ngiro mu byo yagirizwa harimo ko hatoza amatagisi ya komine ashira mu mufuko muri bucanandi y'inkino naho tubabwira ingena amashure yigisha umupira w'amaguru yitunganya murabikurikira mu idonido makuru isanganiro udasubiye kubaramutsa umukuru w'igihugu Evariste ndayishimiye akuri inkoni ku gishitsi abafise ivyuma vyunguruza abantu nka bajaje n'amapikipiki kw'ingingo yo kubikura mu gisagara ari ntabanduka asigura ko gukura amabajaje n'amapikipiki mu gisagara ari mu ntumbero yo kugabanya amasanganya yibonekeza no gutuma ibisagara bitabamwa akajagari umukuru w'igihugu akaba yivugiye mu ntara ya muyinga mu kiganiro n'abanyagihugu twubake ibisagara nacyo nyine ubu turikiriko dushaka ibisagara byiza niba ushaka igihugu iwacu uranyabagendwa kigira ishusho ikwega abantu ufise igihugu cy'akajagari nta muntu umwe azogikunda niba ufise igihugu gikene kitamera ninde azozana amahera yiwe ahantu hatamera dutegereza gukora akajagari tukubaka mu mategeko turakora ibintu bimeze neza twavuze tuti aya mamoto n'aya mabajaje hajya mu gisagara cya bujumbura hagati nibara niziveyo abantu bose bakoma igihugu amasida tubona mu ndwi arenga mirongo itatu abantu bapfa bishwe n'akajagari kari hajya mu gisagara barenga mirongo itatu mu nje ndababwira nkoze umuti ko muri abagabo badusabye mu burundi ko tubatunganiriza ibirometero kwadrato mirongo itandatu ruva mu gisagara cyose bashaka ko umugwa mukuru w'intara yose kiba igisagara gisharije cyiza kiboneka ko ari igisagara ni poroje yitwa smart city ni ukuvuga yuko nk'uyu muyinga haba hubatse nabi turahindura tukahubaka neza haba hatarubakwa tukahubaka neza kugira ngo haboneke amabarabara meza iri muri komorarira dushaka yuko hazoca amabarabara afatanye ibisagara y'amawotoroute tubandaniriza n'amakuru mu gisata cy'ibidukikije inzuzi zimwe zimwe zo mu mpanuka bw'igisagara cya bujumbura zirakingiye mu gihe kuri uwa mbere amakunga ahimbaza umunsi wahariwe gukingira inzuzi bagenzi bacu basanze hari ibikorwa byo gukingira inzuzi nk'amuha biri ko birarangurwa ku ruhande rw'uruzi kanyosha abanyagihugu bo muri karitsiye kibenga basaba ahubwo ko boronswa ikiraro iruhande rwo gukingira urwo ruzi bavuga ko ruhora rwisuka mu mazu yabo n'inkuru tubaza Eline Bere n'ibigira nko ku ruzi muha cyo kimwe nakunze k'imbere ya kaminuza ya gisirikare sikamu ibikorwa byo gukingira izo nzuzi biriko birarangurwa n'ikigo buha nk'uko biboneka ku byapa bihari yamara ku ruzi mpimba hagati y'ibarabara rya kabiri n'irya gatatu ku musaga biboneka ko hari uruhande rusukwamo imicafu ariko uno munyagihugu ati twaribaye ko dutera imisuna mu ntumbero yo gukingira ako kuzi twebwe ikidutunze kuri aka gafurige ka mpimba dutunzwe n'uko tuza turatera imisuna bakurikirana imisuna nicyo kintu cya mbere gifasha gusumba n'ibindi byose inkombe zisubira kubomagurika hateye imisuna ahagenda habaye imyaka hafi mirongo itanu irenga aho mboneye hatanguye kuba dukiye ingorane naciye ntangora gutera imisuna ubu nta ngorane n'imwe iriho n'ababanyi banje nta n'imwe bafise ku kanyosha naho nyene haraboneka hamwe hamwe imicafu itabwayo ariko hakabayo n'ibibuye binini binini bigabanya umurindi w'amazi ku ruhande rugabura kibenga ya kinindo na gisiyo ya kanyosha uretse abaropora imisenyi hari n'abarindira bo bunguruza ku mugongo uno mwigema ati iruhande yo gushigikira inkombe z'ugo ruzi ruhora rwisuka mu mazu ukaba watanguye guhimbazwa kuva ku wa cumi na kane ntwari ntwarante umwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda n'indwi urakoze rinibere amakuru yacu tuyabandanize mu ntara ya bururi aho ibiro bya buramatari eh, w'intara ya bururi vyakuye mu mpera z'indwi turangije revi ndayifukamiye mu mabanga yo kurongora zone ya komine bururi mu byagirizwa harimo ko yihaye gutoza amatagisi ya komine adakoresheje itagisi n'inkuru tubaza zeno nzambimana Levi ndayifukamiye yahora arongoye zone bamba ya komine ya Bururi yakomboye muri aya mabanga kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 11 ntwarante kabiri akombogwa n'ibiro vya Buramatari w'intara ya Bururi Jivan Ndayikeza muyobozi mwishikira muri ivyo biro avuga ko Levi Ndayifukamiye yagirizwa kwiha uburenganzira bwo utoza amatagisi ya komine atagitasi akoresheje ngo gacashira mu mufuko ivyo ngo bigashobora gutuma ubutunzi bwa komine butagenda neza ikindi yagirizwa ngo ni uguteranya no gukundwa akaza bamwe mu basanzwe arongoye abatamushikiye nabo ngo kabiruka ko mu kubatoza madabu adaciye mu mategeko ngo bishobora gutuma umubano mwiza usanzwe muri zone bamba utosekara Juven Ndayikeza avuga ko ibiro vya Buramatari w'intara ya Bururi ariyo vyigiriye amatohoza baraheza basanga ivyo Levi Ndayifukamiye yagirizwa bifise ishingiro uwo yahora arongoye zone bamba akaba baye uwa kane akuwe muri ayo mabanga mu ntara yose ya Bururi kuva uyu mwaka utanguye akaba hambije batatu mazone ya Kajondi muheza hamwe na Muzenga muri komine ya Rutovu bakuwe muri ayo mabanga gino zijyanwe kwezi kwa mbere uyu mwaka turimo bakaba bakuwe n'ibiro vya buramatari w'intara ya bururi bisabwe n'inama jambo ya komine ya rutovu uwararongoye zone ya kajondi wakaba yari yakuwe yagirizwa gutunga abahabara benshi abari barongoye amazone ya muhweza na muzenga nabo ngo bakaba bari bakombowe bagirizwa kutubaha inzego zibakurira gushika naho badashira mu ngiro itegeko ryo kororera ibitungwa mu ruhongore jimba ndayikeza umuyobozi mwishikira mu biro vya rumatari w'intara ya bururi asaba abarongoye abandi mu ntwaro birinde ubusuma ongere batunganirize abanyagihugu barongoye bafashe no gushira mu ngiro imigambi yose ya leta ibururi zeno nzabimana radio isanganiro sangwa muri kuri radio isanganiro Hano makuru twabateguriye arabandanya igipolisi cy'u Burundi cabujije kuri no wa mbere ikiganiro kwamenyesha makuru cyariko kiremeshwa n'abarongoye amashira hamwe Parseme na Oricom naho vyabaye uko abarongoye amashira hamwe babwiye amenyesha makuru ko mugambi bafise wo gusubiza inyuma umugambi wa leta wo gushinga karere gashasha ku makinga amapikipiki n'amatukutuku bigiye gukoreramwo mu minsi iri imbere n'inkuru tubaza evariste nziko muri icyo kiganiro cyo kuri uyu wa mbere Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parseme yamenyesheje mu ijambo ko abari barashize imitahe mu makinga mu mapikipiki n'amatukutuku bagiye kugira agahombo kagera ku mamiliyaridi mirongo itanu mu mafaranga y'amarundi urabye ay'amatugutugu canke ayo mamoto umutaha urimo twe turabona ko ari hafi n'imiliyaridi mirongo itanu z'amarundi ziri investi fata igiciro cy'imwe muri zijya modoka ari tukutuku ugwize n'izihari ufata abashyize amahera muri ajya amamoto ngwize n'ayari ni umutahe munini cyane imitahe y'abarundi nayo nyitegereza gukingirwa kandi urumva n'umunini ngingo irimo nk'akarengane bakavuga ati amashyirahamwe ya leta abandanya akoresha ibyo byuma mu buzima bwa misi yose mugo ishyirahamwe nka enteri banki ari pirive yicire hakoresha moto donc ishyirahamwe gikorera utwabona rikoresha amamoto muga leta na administration baguma bazikoresha none bo kubabona ko zikenewe urongoye ishyirahamwe urukome naho imbere y'uko agira icyo asabye leta ku ngingo yo gushinga akarere ntarengwa ku bakoresha amakinga amapikipiki n'amatukutuku yashikirije ko amashyirahamwe urukome na parseme ataje kurwanya ingingo ya leta umushikiranganji w'intwara hagati mu gihugu afashe ingingira ajya mu ngiro ntabyo twari tumenyereye mu minsi iheze ibyo rero ntihagire abiyumvira yuko twebwe ingingo ijyanye n'ibyo kubuza amamoto uburyo biriko birakogwamo mugabo twese turashikiye amakenga yabo inyuma y'iminota mikeye igipolisi cinjiye ahari habera icyo kiganiro warakirongoye ategeka ko icyo kiganiro gihagaritswe mahoro neza ariko twari turashimira umushyikiranganje w'intore hagati mu gihugu amashyirahamwe urukome na pariseme yari ko aremesha icyo kiganiro mu gihe leta ibicishije ku mushikiranganji mu byo ajejwe harimo umutekano izi yarashikirije ko ishinga akarere gashasha ntarengwa ku makinga amapikipiki n'amatukutuku ari ntabanduka arakoze variste nzi ko banya amakuru ajyanye n'umutekano abantu babiri bo mu ntara y'indero ya kayanza bagizwe n'umwigisha hamwe n'umunyeshuri baraye bapfuye abandi banyeshure mirongo ibiri n'indwi barakomereka biturutse ku isanganya ry'imodoka yari bavanye mu ntara ya Cibitoke mu ihiganwa ry'umupira w'amaguru ryitiriwe umwizero Desire Hatunga Imana umuyobozi w'indero mu Kayanza amenyesha imiryango y'abana bakomerekeye muri iryo sanganya ko amagara ya ariko arakurikiranwa n'abaganga ku bitaro bikuru vya Kayanza. ikena ry'umuyaga nkuba hamwe n'abigisha badakwiye ni bimwe mu bibazo byugarije ishure etesi rubaho riri muri komine giharo y'intara ya rutana nk'uko bimenyeshwa n'umuyobozi w'iryo shure abanyeshuri baganiriye ijisho ryacu muri ako gace bamenyesha ko bibagora gutahura ibyigwa mu gihe biga ibijyanye n'umuyaga nkuba kubera basanzwe baba n'ahantu hatagira uwo muyaga nkuba bagasaba leta ko yo bagarukira ko n'inkuru tubaza veniste ntirampaga Ishure etesi rubaho riri ku mutumba wa Butezi uri muri komine Giharo mu ntara ya Rutana. Iryo shure ryatanguye gutanga ubumenyi kuva mu mwaka wa 2016 gushika ubu rifise igisata kimwe cigisha ivyerekeye umuyaga nkuba. Nkuko yamenyeshwa n'umuyobozi w'iryo shure umushikirantahe Cassien Ndikumana, iryo shure ryatanguranye ingorane nyinshi. Ngo ntirifise abigisha bakwiye aho ni mu gihe gushika ubu rifise abigisha batatu gusa. Ngo iyindi ngorane bafise ni yuko bigisha ivyerekeye umuyaga nkuba ngo kandi ata muyaga nkubu hari haba kuri iryo shure ngo haba no micungararo yaryo. Ngo iyo hageze kwiga ivyigwa bikomeye ngo baca baja kuvyigira mu ihingiro ry'isukari Sosumo aho naho ni ku birometero birenga mirongo ibiri uvuye ahari iryo shure ivyo ngo biratuma abarezi n'abariko bajuragirika maze n'indinganizo y'ishuri gahungabana uwo muyobozi asaba ko iryo shure ryoronswa abigisha bakwiye ngo rikanaronswa n'umuyaga nkuba mu buyobozi bw'indero ku rwego rw'intara Simongeze buhoro aburongo yarahumuriza ahamenyesha ko ico kibazo bakizi kandi ko bamaze kukimenyesha bakijejwe ngo ivyigwa vyo kuronsa umuyaga nkuba ko karere byaramaze kuba ngo kandi n’amafu amafaranga bizotwara yaramaze guharugwa nubwo iryo shuri rifise ingorane zitari nke ngo umwimbu wifashe neza nk'uko bimenyeshwa n'umuyobozi waryo aho ngo mu mwaka uheze abanyeshuri bamenye ku bice birenga mirongo irindwi kw'ijana mu rutana veniste ntirampaga radiyo isanganiro buraca bugacana ayandi Amashure yigisha umupira w'amaguru hategezwa kuba afise ibibuga byayo bwite n'abahinga batandukanye bakurikirana inyifato y'abakinyi biga muri ayo mashure Laurence Imana umuyobozi w'inkino mu bushikiranganje mu byo bujejwe harimo inkino amenyesha ko abiga muri aya mashure batangura kwiyandikisha bakiri bato bafise imyaka iri hagati y'itanu n'itandatu ido nido muri no bucanandi y'inkino na Jean Marie Vianney Ngendakumana Amashure yigisha umupira w'amaguru ivyo biyita Academy canke Ecole de Football mu rurimi rw'igifaransa afise akamaro ntangere kuko abakinyi baciye muri amashure usanga bafise ubumenyi bwo ku rwego rwo hejuru mu bijanye n'urukino rw'umupira w'amaguru bisigurwa na Laurence Imana n'umuyobozi ajejwe inkino mu bushikiranganje mu vyo bujejwe harimo igisata c'inkino. Vuze rero niho babigisha buke nyene umupira kuba wukina aho ni kuri rano n'ubu rero n'ibikoresho bindi hari ibikoresho by'abantu de personnes ressources abantu harimo abamenyereza harimo abaganga harimo psikologe hakabamwo eh, abandi bahinga hakabamwo ibikoresho bijanye ahagarika izina bashaka n'abandi baba barimo hakaba n'abamenyereza nabo bakurikirana inyifato y'abantu hakaba n'abaganga byinshi byinshi kugira ngo barabe koko ko kanaka azobavamwo umuntu bafite kuri byinshi kubikunda bafatiye ukuntu amagara ameze ingene banyaruka ibyo bafise by'impano byo kugira ngo neza n'abo baterura ibyuma bagakomera ku myaka igendera dutanu hakaba na pisine washaka hakaba n'amashuri hakajamwo n'imboneshakure bakaraba bagasubiramo amakaseti byinshi byinshi badafise mu Burundi uwo muyobozi ajejwe inkino mu bushikiranganje bujejwe igisata c'inkino mu Burundi avuga ko abantu benshi ko bataramenya gutandukanya bene amashure yigisha ibijyanye n'inkino abantu baritiranya amajambo menshi bamwe bita amashuri y'umupira amashuri y'inkino abandi kabita amakademi. Vuze rero akademi eh, hari byo kurondera bijyanye n'ubuhinga bijyanye n'impano byinshi hanyuma kuko ari icibo kandi umuntu arondera hasaba byinshi bamwe bakoresha amashuri abandi bakoresha ijambo akademi kuko twese tuzi ko muri akademi ni nk'amashuri yisumbuye niko navuga abana biga muri ayo mashuri batangura kuyandikisha bafise imyaka iri hagati y'itanu n'itandatu nk'uko Laurence Imana abandanya abishikiriza hariho imyaka isanzwe yemewe cyangwa irekuwe n'abahinga kuko kibanze France de fondamental kuva ku myaka mitoya imyaka itanu itandatu abaminime hanyuma abakade hanyuma ba junior hanyuma ba senior uyu muyobozi ajeje inkino mu bushikiranganje bujejwe igisata c'inkino mu Burundi avuga ko bitoroshe ku ishure yigisha umupira w'amaguru yotangura rifise ibikoresho bikwiye harabagerageza mugabo n'abandi runako kubakiri kure ibyo bintu mugabo no mvuga ntayigitanye yuko kugira ngo umuntu abeho afise ishuri ry'umupira yaba eko canke akademi vyangombwa bikenewe uwobikwije nova ko ari nk'ubusa n'igice kimwe kwijana mugabo nta numwe aba tinda kwije byangombwa byose byangombwa ngiri ishuri muri bucana yandi y'inkino izokurikira Lorenzo Imana azodusigurira itandukaniro riri hagati y'abakinnyi bize muri ayo mashure yabigenewe hamwe n'abakinyi bakina umupira w'amaguru batavyize mu mashure yigisha ibijanye n'inkino urakoze jean marie vianney ngendakumana nari nabibabwiye mu ntango z'ano makuru yuko amafaranga agera ku miliyaridi mirongo ine n'umunani y'amarundi ari yakenewe kugira ngo komine mukaza ubutungane n'umubano mwiza ahanini ukazokogwa biciye mu mashyirahamwe amashengero n'imisigiti bikorera muri iyo komine imwe kuri zitatu zigize igisagara cya bujumbura n'inkuru tubaza mihaye kanyange aharugwa ku majana abiri na mirongo ine amashengero imisigiti n'amashyirahamwe akorera muri komine mukaza iruhande y'ayo mashyirahamwe kugira ngo uwo mugambi uzoje mu ngiro hazoba intererano ya komine abafashanya na komine hamwe n'ayazova muri leta y'u Burundi imwe mu ngingo z'itegeko rigenga amashengero rikaba rivuga ko amashengero ahamagariwe guterera mu iterambere ry'akarere akoreramwo iruhande y'ayo mashengero imisigiti n'amashyirahamwe abandi bazofasha muri uwo mugambi kugira ngo uje mu ngiro hari intererano ya komine mu kaza abafashanya nayo mu by'uburyo n'ubuhinga hamwe n'ayazova muri leta uwo mugambi psdc urugero rwa gatatu ukaba ugizwe n'ibice bikuru bikuru bine ibi nabyo ni uguteza imbere inyubako zifasha mu kugwiza umwimbu hamwe n'ibituma ubutunzi bwa komine bwiyongera uguteza imbere inkino n'imico kama harabwe n'ababa muri komine mukaza ugutunganya neza kandi ku buryo burama ibidukikije n'ihindagurika ry'ibihe hamwe no gutsimbataza intwari ibereye n'ubutungane kuri bose komine mukaza ikaba igizwe n'amazone ane ariyo rohero buyenzi bwiza na nyakabiga igitabo cy'uwo mugambi w'iterambere w'iyo komine ku myaka itanu cerekana ko komine mukaza hafatiwe ku rusanzuma rwa bibiri n'umunani irimo imiryango irenga ibihumbi mirongo itatu na bitandatu n'abanyagihugu barenga ibihumbi ijana na mirongo ibiri na batatu mu gihe igisagara cyose cyari kigizwe n'abababa ibihumbi amajana ane na mirongo umunani mu makuru yacu akurikira tukazobabwira ukungene muri uwo mugambi w'iterambere wa komine mukaza amasoko azotangwa ikurikiranwa ryayo mu kurangiza hano makuru tugaruke mu gisata cy'umutekano aho hari umukenyezi yari yishwe anizwe ku mutumba wa buramata ni mu gisagara cya mbere cya komine gihanga mu ntara ya bubanza ababanye cyo kimwe na bamwe muri uwo muryango basanze mu gatondo ko kuri uno wa mbere umwana ariko ararira wenyine mu nzu binjiye basanga uwo mukenyezi yapfuye babona gutabaza nta kanya kahaciye mugabo wiwe yari yahunze yaciye yishikana muri komisariya y'igipolisi bubanza hafashwe kandi abandi bantu batatu bikekwa kw'ico caha bo mu muryango w'uwo mugabo kuko ngo bari bateramanye gushika mu masaha munani y'ijoro nk'uko byemezwa n'umukuru w'umutumba waburamata ni hano amakuru twari twabateguriye duce tuyasozerera mwese tubifurije kugira umutaga mwiza